Gustoko dudan pop musika irratean entzuten dudalarik burua jotzen didan eta nabardura guztia sentitzeko ehun entzunaldi behar eh, dituena da. Astela nordinak Gauan joan, eta ongi etorri, ez eh, Aster urinak e, maiatzako saioret. Bai, ongitori entzulegoa eta ongitori patxi. Hor dugu labria eta saio berri bat. Iabitu honetan bi disko deskubritzeko edo ber deskubritzeko. Hori da. Babetan etaniko, Eta joan ez zurekin deskubritzeko Edo berri zentzuren dugu. The Pogzen, Rom, Sodomi, and the Lash. Diska, zinez famatua. Eta hor, bi diskoiek zagutu hain zin, berri kuntza batzuen entzutera, hiru kantu berri, do, bi, hiru artista berri, patxi, lena... Ta, ba, bi berri eta bat zara. Bai. E, disko berri bat atera duena duela haste batzuk. da. Andrew Bird, Amerikara. Kantari eta txistulari Profesionala. Profesionala. Hori egan alzu eh, bai. emakizun hartzen bai, Bai, bai. Baditu bere diplomak ba, eta txistu, eh, txistu gaiten du. Et bai uzu lan bederik. Oh, yeah. Baina, bada, aukera hori. da lizaita. Fari pufera Baina, zain zuen dugu, Checking Codes, euh, My Finest Work Yet, diskatik atako kanta bat. Humorez bete diko tituloa. Bai, Beraz, Andrew Andru Borden azken diska, Zoragarria eta kantu lasaiena autatu dugu, zinez edera, Cracking Codes, Andrew Borden. You just have to look into my eyes. You don't need a secret code. You need to play it being spies. And though I may speak to you in tongues, we don't need Rosetta Stone how this song is sung, and that what I say is true. Yeah, true. True. Bird genuen, eta horrein patxi, joango gira gaur egungo sentsazioa entzutera. Fontaine zizi uh, eh, Dublinko rotaldea, atea zuzten uh, eh, saleetan kantzu batzuk, egeran uh, eh, aski interesegiak, bai. eta eman gerun bat. Eta berriki atea dute haien lehen lan luzea. Dogrel. Dogrel, eta zinez, horrena uh, militatea egiten du. Ouais. Disko horrek, bai. edo zein... Uh, aldizkari, aldizkari, aldizkari, Beraz, uh, entzuen dugu eh, haien uh, uh, diskatik uh, tumatztako bat. Bat zenta, iaren amak aikantutatik, bai, ez ginek entzien autatu, antzuman dugu diskak guzia. beraz, uh, two entzuen dugu, fontenzizi. Fontenzizi. as I cried. I'm about to make a lot of money, gold hats on the side. Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real? The winter even settles down. The bruised and beat up open sky, six o'clock, the city in its final dress. And now a gusty shower wraps the grimy scraps of withered leaves all about your feet. And then the ringing of a twitching hand. Six o'clock, six o'clock. Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real for ya? Is it too real? Is it too real for ya? Is it too real? real fire. a real fire? It's a real fire? pour the passion lose from you torn for hands as it stands I'm about to make a lot of money gold caps in the pan none can revolution lead with selfish needs aside as I cry, I'm about to make a lot of Fire, ordinak a two-wheel bat dugu? Berritz jango gila, Australiara, zer zertutena uh, horten bai. Australiarek eta emazteak bai, Me, handik badira lako kantu eta kantari zinez interesgarriak. Gortne Barnett, Baskan Adian. Bazen uh, Wush, zuze taldea. Et eta hor Julia Jacqueline, bere bigaren lan duzea da, eh, Crushing, ta eta diskortako lehen kantua, Body, kantu aski unki garria. Beraz, Julia Jacqueline, Body. The police met the plane. They let you finish your meal. I know you'd like to believe it, baby, but you're more kid than criminal. Just a boy who could. Gets you in a mystic flight Without lighting up in the restroom Got cold cloud of smoke Thumbs still on the light You look so proud Couldn't wait to call a friend we had to fly got the money back for that weekend. Right there on the Sydney tarmac, I threw my luggage down. I said, I'm gonna leave you. I'm not a good horse. changing of the seasons. whisper goaz uh, e, disko mitiko bat bai. entzutera. Ez ba uste sekulan entzun, gutienez ikusi hau oh, zute azala. Hori da, beraz, uh, Velvet Underground enniko diska, izan da uh, lehen diska, tale mitikoa eta disko mitikoa ere. Eta zen irrugoita amazazpian. Bai. Irrugoita zazpian, bakatu. Bai, irrugoita zazpian. Bai. Irrugoita zazpian. Velvet Underground osatzen dute uh, izen mitikoak ere. Uh, nola ez, lurid kantaria. Uh, eh, Tumatu zuela New Yorken uh, beste musikai bat, John Cale. Galestarra bera. Galestarra, oi da. Galestarra eta bera alto jolea eta... Piano jolea uste dira. Alto eta piano jolea, ouais. egia Aski uh, eh, gari kidea, ouais. gari horretan. E, eta aski bi, biak uh, ta bat montatzen. Uh, Sterling Morrisonekin eta Neske batekin uh, more Gero torri zen bera. Gero torri zen, bera, zenta utzi zuen, bateri joriak utzi zuen, fai, bateri joriak, etzen eta bateri joriak, atzapen batean, eta bera sartu zuten uh, uh, more checker uh, bateri joriak, bateri joriak perkusionista. Bai, bera, txuti jotzen baitu, hori da, Et, Eta, hasi ziren, uh, pixkat, underground munduan, New Yorkiko underground munduan, ibitzen pixkat eta noski topatu zuten eta topatu zuen handi warurek taberna batean eta gara hartzen bat zuen faktori arte zentro famatu bat eta gau ero ebatu zuten uh, e, uh, e, proiektsoak filmak, pixat konzeptualak yeah. ikusgarriak pixkat uh, e, permesuari buruz yeah. eta gau ero velvet underground e, jotzen zuten eh, irudien gaietik. Hori irugaita zeian, eta urte bat unguruan, horrek ba, errantzion, errantzion, bo, eh, bagoaz eh, disko grabatzea, beraz, grabatzen, eta horrek ba, errantzion, e, haizu, bagut eh, modelo bat, hor eh, frektorin, niko lehetzen dela. Alemandara? Ba, alemandara, aktorea eta modeloa, eta nik usu eta aski ituriko zaitzue kantari hori zuen lurri eta jonkel, zel personai aski kaskarrak. Bai, biak, eta, eta e, eran, zioten, ah, ez ez ez, gugaz gu, kata ik nahi, behar zuak ziren, zen, eta, zen ekoiztea. Horren, oh, onartu zuten... Berak zen pagatzen dizka. Hori da, beraz, onartu zuten niko bezala, ara ere, bakarrik hiru kantu kantatzen du disko hortan. Eta guk ez dugu bat entzungo, hori da? Hori da, eta ez dugu entzungo. Asko <laughs> gira, Eh, lehen kante batekin, Sante Morning, hori ere da horrek eh, behartu zuen talea, kantu hori grabatzea, eta behar eh, single bat diskasatzeko, eta hortako grabatu zuten diska, eta adakitzen bat hilabeteko dago, berriz kanta bat grabatu zuten, eta gehitu zuten uh, uh, <laughs> diskaren nasean. Beraz, Sante Morning, Velvet bai, Underground. dawning. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning. bazen demoran inge entzun dugu, eta bago zen zutera, uh, eh, I'm waiting for the man. Gero eran barda, ere, argi dena, talde horrekin, ere musika estilo hainitz, diurratzen duzela, bada rock, rocka, bada bluza, bat eh, popa, denetalik, tonte, Hortako, noize. E, eran barda, disko horrek izan zuen argazta, me urte hainitz geroago. Bai. Grafik ez zuten defra du, gai hartan. Sobera Zikin gaz, gure. Ba diaz, joan zirela Kaliforniara? Kalifornian, bazen hor, Summer of Love, eta guzti hori. Oida. Eta kanpolatu izan ziren, sobera iduna zirelako. Oida, ega, ega. Gute, eta lurritak ez zuen, bat ere maite ipiak. Ega. Ega. Bo, ez zuen jok maite, me... Ba, ez zuen gaizu egiten. Hilda berriten. Dura berriten. Beraz, euh, eta disko... Disko horren gaiak dira... Seksualitatea. Bai. Eta hainitz drogak. Bai. Ere. Eta waiting for the man, da... Ah, oida, uh, adibide bat, kontatzen du uh, New Yorkiko uh, gizon bat, badoela ardemera, eroina erosera. Eta itxoiten du bere dira. Eta, eta, eta, eta, eta, eta, Lexington, 125. Feel sick and dirty more dead than alive. up, it from my mind. I'm just looking forward to different. bezaio, ez? Kantu horren soinua aski... Garratza, ez? Aski garratza, bai. hortako erantzun bezala, disko horrek izan zuen hori hartzuna ere gero etorkizunean... Uh... Izendatu izan da, ustut, uh, eh, garantzi izan duen uh, bezala. Hori da. Ondoren gurtetan, uh, talde kopiatu, kopiatu inspiratu dira... Di, Hortako uh... Brian Enok uh, eko famatuak, atea zuen esari bat aski famatuak, ahi bakarrik xa bizitu zen eh, hogeita hamak ale entzule bakarrak sortu zuen talde bat bai. hori entzuta. Hortako gero eh, ondoko hamakadan David Bowik hartu zuen eh, bai, influentzia bezala talde hori eta kantu horrek baiiki infiatu zuen eta eragin izan zuen punk munduan bai. ere aletik eta... Eta gero jambartak, haien gero ondotik segitutu daik bakarka, Luridak kristen gaitasunak zitulare bai. Eta... Oida. Gero... Kalnea labur ezan da talaren bizitza. Oida. Eiz, eh, Bizitza pena izan zuen, izurtekoa. Ah, Oida. Izurtekoa, uh, eh, daudizko, mebo, aldi horuk atazka batean. Oida. Bai, da Jonkel gantzen. Eh. Jonkel gantzen, uh, bigarren eta gero, zenta. Bai. Bigarren diska izan zen garratzagoa. Bai. Eta hori maite zuen, Jonkelek. Bai. Gero, er, Luridak uh, maizuen arrakasa izan. Oida, fiskat, gozatu zuen soinua, eta John Kerry gerentzuen ez ba ez. Nik ez uh, negozio hortzen txartzen, ni banua. Eta baguaz, uh, e, azken kanta bat e, uh, da, berba afabatu da, efa e, bat. Bai. Hori uh, izan, bertsuak izan zia, izan zien zakitzen bat, heroin, bo, Heroin, hori epatzeko, dakit, jakin duzun, eh, azala nor, eh, banana bat, agertzen da. Eta azpian, zeko edo da? Eta erreten, urdina da. Eh, arruxa. Arruxa, arruxa, arruxa da? Eta diote, bazela LSD-a garaian. Hori da. Hori da, gero, zektegia da mitoa bian. Mitoa. Gia ba, drogarekin bazela. Otako ditzen da, izan ofisiala da, velbertzen da, eta niko, bai. ba, direk diote, Bararen diskoa. Hoi da. Bai. Hoi da. Eta heroin da, eh, simpleki uh, eh, uh, eh, droga, drogatia baten azalpen bat. Artzen du heroin... Noa, sot bat edo. Sot, sot bat. Right. Bai. Eta kontzatzen du, zer txentitzen duen. Bai. Hortako, right. lurideak gero utzi zuen, kantu hori kantatzarit, eta hainitzek erantzioten, eh, hey, ikte, egiten, uh, drogaren apologia. Baina jaten zuen, ez ez duzu zen... Uh, kondakizun bat. Kondakizun bat. Me gero pixat uh, eh, zen, eta ikusen zuen bere publikoan, bai. jendeak uh, eh, erraten zuen, oa, mila esker kantu hori, kantatzea gaitik, bai. zuri esker, uh, bizitzu ditut gai batzuk, heroina esker, o, bai. eta bukera ez emezi egokina. Beraz, heroin uh, kanta eta gero, porz, ez zuten Thousand years ago. Stellan Ordinac. McCormick and Richard Tauber are singing by the bed. There's a glass of punch below your feet and an angel at your head. There's devils on each side of you bottles in their hand. Give me one more drop of poison and you'll dream of foreign lands. When you pissed yourself in Frankfurt and got sipped out in Cologne, and you heard the rattling that trains as you lay there all alone. Frank Ryan bought your whiskey in a brothel in Madrid, and you text some fucking black shirt who was cursing all the yids. And a sip of Coop Cullen will kneel and say a prayer, but it goes so rattling at the door and devils in my share. They used in tavern, you screamed it was your shell But I wouldn't give you service, so you kicked the windows out They took you out into the street, kicked you in the brains So you went back in through a bolted door and did it all again Like a sick but out cold we're nails evening when you heard the banshees howl. There was lazy, drunken bastards singing penny in the Bell. They took you up to midnight mass and left you in the lurch. So you dropped a button in the plate and spewed up in the church. Now you sing a song of liberty from blacks and packs of jocks. And I take you from this dump here and I stick you in a box. Then I take you to the briar and shove you in the ground. We stick your head back out and shout, we'll have another round. At the great son of we will kneel around and pray. And God is in his heaven and Freddy's down below. Astelen urdinak eman antzarete, maiatzeko emankizuna eta Velvet Underground ezagutu eta gero, joango gira, The Pox taldea ez ezagutzera, baina ezagutzen baitu, baitu zuten edo ustez, baina gutienez, haien uh, diska garendizka ezagutzera. Piskat, eh, giroa alaituko dut. Egiten zuen, hartzen, guztia besta ez egiteko, <laughs> edo giro positiborik ez urteko, eta aldiz pok da beste. Baina kasu, pokzek badu irudi hori pixkat besta zailarena, baina nik maite dut beste pokza ere, pixkat tristeagoa, pixkat uh, unkigarriagoa gango E, diska hori, beraz, arruita bosten uh, kaleratzen dute. Lehen diska kalera zuen taldeak, e, uh, goita iruan uste dut. Fama txiki bat lortu zuen, uh, e, The Clashek hartu zituzten haiekin bida egiteko, eta Elvis Costello musikari irlandesak, Mm. Esan dituzen bat potentzial azkar. Bai. Beraz, kanalizatzeko pixkat berak erabaki zuen eh, diska hori ekoiztea. Kantaria bat kizun ah, Kantaria da, gu nire idoloa. Kantaria mm. da, no poeta eh, galdu bat. Galdu bat. Galdu eh, bat. Behortza bezala <laughs> <laughs> da, batzuk hatu, ba, ezakit, ba, Serge antza piskatolako mm. poet mm. moodi. Uh, eh. baina, uh, jendeak uste duen, uste du irlandesa dela, uh, bai diatorriz, talde hori Londreseko da azkenan, The Pogs. Denak dira diato, uh, eh, irlandes diatorrizkoak, baina uh, inglesak sortzez. <laughs> e, Asten dira punk talde bat bezala, eta piskanaka irlandes uh, musika rekin bai, lotzen dira justoki hori frogatzeko, haien disketan maiz bazen nasketa bat haien komposizio eta kantu tradizionalen artean. Diska, horrek, diska hori dikitzen dute The Sick Bed of Kirkulain, Kirkulain zen sakur mitiko bat, eta borrokalari bat irrandesa. Hmm. Eta kantu hori da bestaiteko aitzakia. Beraz, den, den kantu entzungo dugu, eta gero segituko dugu diska hori ezagutzen. Bon, erran behar da, The Pox taldea, Poxek erran nahi duela normalan da Pog Moton, do Pog nahi du musu egizun edo ipurdiari eta biren diska kaleratzeko orduan, bi baldintza zituzten, bata izena aldatzea, beraz laburtu zuten, pog, mhm. eta bestea zen kantariak <laughs> alkola ustea. Bon. bietatik bat zortu zuten, biren uste lortu. eta beraz, seima gohuan da pixkat pertsonai berezi bat, beraz, eh, hainitzek diotea ere poeta azkar handia zela, ez zela bakrik alkoliko bat. Baik, izun euh, Testu biziki ederrak, biziki unkigarriak, eta bela ditu melodie gehienak idazten ere bai. Hala ere, azpimartzekoa da. Eta pok zeza bakrikora, irlandeas uh, talde, dantzali talde bat, mm. baitu zek kantu so unkigarriak, eta horra dibidietzat The All Men Drag kantua. Bai. Azkenik hor laun berriz hartu duena. Entzongo duguna, The All Men Drag. passing by. I went down to the deli to check out the scene, but I soon ended up upon the old mine drag. There the haymails and the shemales paraded in style, and the old man with the money would flash you a smile in the dark of an work for a five, for a swift one after rest down on the old mine drag. In the cold winter nights, the old towers was chill, but there were boys in the cafes who'd give you cheap pills if you didn't have the money. You could your as always, let's have chewing on the old mine drag. One. between a metal doors at Vine Street. I was beaten and mauled, and I ruined my good looks for the old man drag. In that shoe station, the old ones who were on the way out were trouble and vomit and gravel and shout. And the coppers would come along and push down wished I could escape from the old main drag. And now I am lying here, I have had too much booze. I've been shut on and spat on and raped and abused. And now that I am dying and I wish I could beg for some money to take me from the old main drag. Hora, porx taldea zagutzen mm dugu, edo Ron Sodomi Enzelaz. On eh, Roma, Sodomia eta, martin da hori, um, fu edo jotzeko hori. Bai. Horan, hori, azkenean da Winston Churchillen eh, eran nahi bat. Eta sortu oh, zen, haiemozko batean, Muniken edo Hamburgen edo Alemanian zirela, ziren iriz eta gitaristak beti hori haipatzen zuen esaldi hori. Mhm. Azkenean, uh, Winston Churchillek, Amerikar armada hori armadan hori bazela jaten zuen US Navyan bazela bakarrik sodomia eta fue hori e hori eta horretik sortu da eta gero hori lotua da portada doa diskaren azala eta hori ikusten da jiriko horren tinta eta haien buruarekin Baz beti umurea sartzen zuten, umure beltzan, umurea. Bai, Fox aller sur Biarritz et qui si tu veux faire Gaertan. Londresekoa dira, diatorriz, baina gero, euh, txikia zela, berriz joan zen uh, bere amarekin, irandara, tipe rari, euh, da, ango leku hmm. txiki bat, da ango txiki batean, leku gali, euh, ga, galikoa, errepublika, familio oso errepublika razuen, irako presoak, ta, do presoak edo hmm. eskapatzen zirenak bere txitik pasatzen hmm. ziren, eta hori gaztaroen ezagutu du eta berriz joan izan behar du Inglaterraan, eta sufritu du hainitz, hortaz. Inglaterraan zen irlandea sezikina. Eta beraz, bera handitzelakoan, be, berriz, nahi zituen berriz bere sustraiak edo ezagutu, eta hmm. mm. lotulak initu punkarekin, beraz, The Clash oh, taldeekin, eta gero zubiak initu du, Dublinerzekin adibidez. Eta, eta der, errespetutua zen, eh, Bilaretan. Bai. Bai, gurek munduan, eta bai. Eta bai. Eta traduzioko... Eta tradi... tradizionalen, tradizional euh, taldeak, Dubliners o Shiftains bezalakoek, hainitz maite zuten uh, taldea, ziren euh, haien anaitxiki punkiak. Baina beti respetuarekin egina zen musika, eta zen kopia, txarra, zen sormena, sormena. Hale, hile diska hortan, patxizuk ez ziren entzunei kantu hori, nahiz kantu derraden, Ez dudako Rehe kantatzen, ez kant, diska hortan kantatzen du beste batek Kate O'Riordan eh, basu joleak hmm. eta basu joleak bon, bigren diska eta azkena ondotik joango delako Elvis Costello diskaneko ez bai. Eta ah, du, bai. ezkontzen dira, badoa eta... Ezin da fiatu Ezin da fiatu, <laughs> hori da Beraz, entzungo dugu Kate O'Riordanek kantatzen duen I'm a man you don't meet everyday kantu solagarria. I dug And him I did shoot up down in the county Kildare So be eta diska hori bukatzeko, ez dugu dirty old town entzongo? Ez. Ba, Mila ba... lizentzuna dugu, zautzen well, dugu, eta bere fiskat... Eta da brezio bat. Nola? Por zutadak eta inzuen errantzun eh, zela, fiskat bai. eh, bere irrandar zuzreak uh, uh, uh, aldarrik ezen zuen. Bai, bai uh, dirty old beste kantu batzuk bezala diska hortan, mm, bertxe bat da. Da, Ewan McCollen uh, bertxe bat. Dibertsio dira, rango dunke? Baina, bo, mila liz entzuna. Entzungo duk beste bat, Sally McLennan kantua. Berzu bat ere ez? Uh, nahi xiur, bilatu bar nuke ez nahi xiur. Ba, eta, hor, um, itzak ilako jitu datzo gauean, ez nahi xiur, xut belak idatzi ditula itzak. Ba, bilatu bai. dugu notik. bat bilatu da bilik klasiko bat, kantu hori Bai, besta egiteko, giga egiteko antu bat. Beraz, utziko zaituztegu maiatza ederki bukatzen The Pox Sally Eta ikainan ikusten ga. Eta ikainan ikusten ga, urteko azken eman kizuna. Eta izan da, amarrean. Geren amarrean. Fite luzaigo hori. Fite arte. Well, Jimmy played harmonica in the pub where I was born. He played it from the night time to the peaceful early morn. He soothed the souls of psychos and the men who had the horn. And they all looked very happy in the morn. But Jimmy didn't like his place in this world of ours Where the elephant man brought storm on his and he had too many powers So it sad to see the grieving of the people that I'm leaving And he took their road, but God knows in the morning We walked him to the station in the rain We kissed him as we put him on the train And we sang him a song of times long gone Oh, we knew that we'd be seeing him again Sad to say, I must I to be a man I learned to love the virtues of Sid Sally Macdonald. I took the cheers and drank the beers and crawled back home at dawn I ended up a barman in the morning I pried the pump and took the hump and watered whiskey down I took the birds and horses to I managed and drank the brown I heard the sight of Jimmy's making money far away And some people left for be on my way. So buy me beer or whiskey, cause I'm gone far away. I'd like to think I'll be returning when I can to the greatest little boozer out of sunny McLennan. When Jimmy came back home, he was surprised that they were gone. He asked me all the details of the train that they went on. Some people they are scared to come, but Jimmy drank until he choked. Took the road for heaven in the morning. We walked into the station in the we put him on the train And we sang him a song of times long gone Though we knew that we'd be seeing him again i sad to say I must be on my way So buy me beer and whiskey cause I'm gone far away I'd like to think I'll be returning when I can To the great estate of Boozer and to Sally McLennan Gustoko dudan pop musika irratean entzuten dudalarik burua jotzen didan eta nabardura guztia sentitzeko ehun entzunaldi behar dituena da. Astelen ordinak.